necredeblai lumai fungoi. Observado de la naturo provisas nin per sen fina quanto da mirindajoi. Admiri tiaen mirindajoin certe helpas la homarum lerni che oni devas conservi cae respecti la naturon. Antone longa tempo, scientistoi trovis la unuan surteran beston en Latin Americo con blua lumo iam en la stato de larvo. Gi estas muscio trovita en la reserveio Betari en la suda regiono de stato San Paolo en Brasilo. Gi estas regiono kie vasta parto de la origina Atlantica arbaro ancora estas conservita en sia plena pranaturo. Tie oni plenumas scienzae esploroin cae permessas turismae visitoin cun securezzo. Etc. dum noctae excursoin oni organizas, cioi taugas por observado de la lum productante organismui. Entiu regiono trovidjas unu e la plei grandei quantoi da lumai fungoi en la mondo. Existas hoc dec quin mil spezioi de fungoi. El tiui ses dec quin productas lumon. En Brasilo, oni trovis principe la spezioin Geronema viridilucens cae Misena fera. Antau quelcae iaroi, expeditio de Brasile cae usonei faculoi trovis fungoin quiui lumas dum la tuta tempo ne nur locte. Esplorante la densa narbaron en densa mallumo, ciam ili ne povis vidi ec sia in manoin, subite ili ec vidis sur la grundo ion cio aspectis kiel la cielo tio estis specio gestiam neconata, quiu ricevis la nomon Misena Asterina, etai steloi. Entute trovigis en tiu loco oc neconatae specioi de lumai fungoi en quanto la plei granda en la tuta mondo. Cial lumas tiui fungoi? nun tempai esploroi montras che tiu lumo al logas noctain bestoin, kiui helpas dismeti ilien sporoin. Tia remedo estas aparte tauga adapta maniero, en arbaroi kie la vento ne successas dismeti la sporoin. Aliai spezioi lumas por allogi predantoin de insectoi qui mangias fungoin. Convenas esti amico de la malamico de via malamico. Tamen, tiu bela natura fenomeno ancora ne estas plene comprenata de la biologiistoi. L'Atlantica Arbaro occupis origine pli ol unu milionon da quadratae kilometroi laulonge de la Brasila marbordo en dec sep Brasilae statoi de la nordorienta regiono gis la plei suda regiono, inclusive de Paraguayo cae Argentino. La Roma de Truemo estis tiel forta che nun tempe restis apenau sep procentoi de la origina structuro. Giai fauno cae flauro estas necredeble riciai caivariae, tiel che gis nun oni trovas en gi neconata in organismoin. Felice, promovado e defendanta la naturon, nun tempe oni clopodas replanti la arbaron en plurai regionoi.